plurlingvezzo estas io normala. De almenau quardec mil jaroi, homoi capablas ion absolute unican, producti lingvon cae compreni gin, cae tiel memorteni abstractain cae simbolezzain contextoin. Ciel ni faras tion? Tut monde estas parolatai pli ol sep mil lingvoi. Sed en landoi kiel Austrio kai Germanio, estas generala cutimo usi en lerneio kai ciutago nur unu lingvon, nome la Germanan. El tutmonda perspectivo, tie unu lingvezzo estas minoritata fenomeno. Tiel exemple, la enlogiantoi de Africo cae Asio, ciui amplexas septec quin procentoin de la monda logiantaro, cutime regas almenau du lingvoin, nome, plei ofte regionan, cae officialan lingvoin. Plur lingvezzo estas el tut monda puncto la normala caso sed ancau en la german lingvae landoi la tendenzo iras directe al plurlingvezzo. Pli cae pli da infanoi plen crescas, cun pli ol unu lingvo. Lau sondado el la iaro 2021, en Germanio, sestec procentoi de la baslerneianoi heime parolas nur la germanan sed en la jaro 2016 tiu procentajo estis ancorau prescau septec tri. En la jaro 2011 tiu quoto situis ce apenau octec quar procentoi. El inter la dudec tu como ses milionoi da homoi cun exterlanda de Veno en Germanio prescau ciu dua parolas apud la Germana almenau pluan lingvon. La turca, russa, araba, pola, cae la angla, estas la plei ofte usatae lingvoi de deveno. Principe plur ofertas tutan serion da avantagioi. Studoi documentas che plen cresculoi, kiwi fruage, havis contacton cun du lingvoi, posedas pli grandan capablon por concentrigio cae attento, cae che ili lernas aliaen lingvoin pli facile. Aliflanque, ne plu existas iui duboi che la cognai capabloi de infanoi, do exemple attento au memor capablo, ne suferas, se ili lernas plurain lingvoin samtempe studajoi montras che iam beboi capablas distingi inter lingvoi. Ciel sonas intonatio cae melodio de lingvo, tion la feto iam audas en la ventro de la patrino. Tiel la nov nascitoi, post la nascigio, unue imitas la auditajon, ce criado, cae ilitis volvas dum la unuae tagoi, melodion de criado, kiu depende de la gepatra lingvo, estas signife distingebla. Infanoi povas sen pene lerni plurain lingvoin samtempe, cae capablas tre frue interdistingi la unuopain lingvoin. Estas miscredo, che infanoi estas tro defiatai plen cresci cum plurae lingvoi. Clarigas psicolinguisto cae esploristo pri plurlingvezzo de la Universitato de Potsdam. Prilumigoi montras che existas crisa tempo fenestro, nome proximume gis la agio de ses gis sep iaroi, dum ciu infanoi povas lerni duan lingvon ciel gepatran tiu tempo fenestro lauli offertus la chanson comenzi du lingvan educadon en la infan varteio. La homa cerbo havas fisiologia in capacitoin por lernado au en memorigado de plurai lingvoi, confirmas du linguistinoi en studajo pri plur lingvezzo en la lerneio. Samtempe estas evidente che plur en pli cae pli tut mondi gianta medio essenze pli grandigas la eblezoin por arrangi sian vivon. Plur linguezzo estu lautio ancau centra clariga celo postulas la linguistinoi.